الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا Hvala Allah djela šanuhu, svevišnjim gospodaru svjetlo i neka je salavat i salat na našeg poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alihi wa sallam, na njegovu časnu porucu i ashabi i sve oni koji slijedi pravi put u sudnjega dana kao što je najavljeno i danas ćemo govoriti znači e, o islamskom pravu, odnosno tematici iz oblasti islamskog prava ili fikha. I za danas sam odabrao da e, obradimo neka fikska pravila, odnosno pravila koja su poznata jeli, u šerijetu i islamskom pravu, a na kojima se temelji temelje određeni propisi. To su pravila koja su izvedena iz šerijetskih fikskih dokaza, odnosno dokaza Kur'ana i Sunneta, što znači da imaju čvrste osnove i da su utemeljena na čvrstim temeljima. E, radi se o univerzalnim pravilima, univerzalnim pravilima koja se odnose na sve ili na većinu fikskih pitanja. I na osnovu njih se znalazi propis za ta pitanja ko je ustanovio ta pravila, ta fikska pravila, ta širijetska pravila, ustanovili su ih islamski pravnici ili fakihi, na osnovu, kažem, tekstova Kur'ana i Sunneta, većina ovih pravila izvedena je iz značenja općih šerijetskih tekstova. Znači, iz značenja nekih kur'anskih ajeta ili nekih poslanikovih, alaih salatu wasalam, hadisa. Znači, ta pravila su izvedena iz njih, dok je određeni broj njih, odnosno tih pravila, doslovno preuzet iz nekog ajeta ili hadisa, odnosno e, tekst ajeta ili tekst hadisa je to pravilo. Pa što sam ja danas ovaj, odlučio kažem da govorim ili da izdvojim neka pravila, ti pravila ima nekoliko desetina, odnosno 50 recimo, i ja sam izdvojio ona najznačajnija, najvažnija, s kojima se mi susrećujemo u našem svakodnevnom životu. I čak su ta neka pravila našla mjesta i kod običnog svijeta u njihovim međusobnim jeli, poslovima, izrekama, pa ima ona e, narodna nužda zakon mijenja. Se čuli za to, jeste? Nužda zakon mijenja, to je širijesko pravilo. Znači, to je neka narodna izreka, ali to je u stvari širijesko pravilo koje je našlo mjesta učiniti Kod općinog svijeta vjerovatno iz ovaj uzeto iz tog švedskog pravila. Kažem, ova švedska pravila su izuzetno bitna e, u našem svakodnevnom životu. Mogu pomoći običnom čovjeku, ako ih razumije, da sebi olakša neke stvari. Da sam sebi da odgovor a na neka pitanja s kojima se susreće u životu, na neke dileme i probleme, pa da kaže na osnovu tog pravila, recimo pitanje štete, doćemo kasnije do njega, da ne smijemo nikome nanositi štetu, ni drugome, ni sebi, tako dalje, da ne smijemo mi na štetu uzvraćati drugom štetu. Pa sam ja odabrao neka pravila, njih jeli, desetak, da ih navedemo, pokušamo zapamtiti i da ih pokušamo objasniti uz odgovarajuće primjere. Pa ćemo kazati prvo pravilo, i ono je najvažnije sigurno, a ono glasi el umuru bi meqasidiha, što znači sve se cijeni prema namjeru. U šrijetu, odnosno u islamskom pravu, sve se cijeni prema namjeri ljudskog. Namjera je najvažnija u našem životu. Ne samo u pitanjima islamskog prava i tih propisa, nego čak i u pitanjima našeg odnosa prema Allahu, e, naših dijela, naših ibadeta, jer sve se cijeni prema namjeru. Namjera je najbitnija, ona je srž svakog dijela. Pa zato, znači, osnova ovog pravila, osnova ovog pravila koje su izveli islamski učenjaci je u stvari hadis koji je vama vjerovatno poznat, a to je hadis sa kojim počinje, oni 40 dnevevi hadisa i sa kojim počinje Buharija, jeli, a to je sahih Buharija, to je innema l'amalu bin nijati wa innema l'kullimri ma neva. Dijela se cijene samo prema namjeri. Dijela se cijene samo prema namjeri, i svakome pripada samo ono što je naumio. To je i u pitanju ibadeta i u pitanju muamelata. U pitanju ibadeta ako čovjek klanja radi Allaha ili čini bilo kakvo drugo djelo, čisto radi Allaha, on će biti nagrađen za to. Imaće nagradu od Allaha. Međutim, ako čini djelo radi ljudi, samo radi ljudi, njegovo djelo će propasti on će dobiti nagradu koju je tražio, koju je namjeravao svojim djelom. Dobit će pohvalu od ljudi ili nagradu, dok na ovom je svijetu kod Allaha ništa neće imati. Međutim, ako je djelo, ovaj, ako u djelu ima i dobre namjere i, i, i loše namjere, sve zavisi. Ako je djelo od početka zasnovano na dobroj namjeri, pa se u toku samoga djela pojavi, jeli, pojavi neka loša namjera sa strane da nas ljudi malo pohvali to, ovaj, dijelo neće biti u potpunosti propasti, nego će biti umanjena njegova, njegova nagrada, odnosno bit će umanjen seba za to dijelo. Znači, za, da zapamtimo ovo prvo pravilo da se sve e, cijeni prema namjeri, osnovno je ovaj hadis. Dijela se cijeni samo prema namjeri i svakome pripada samo ono što je naumio. Znači, pod ovim fikskim pravilom se podrazumijeva da se šerijetski propis o ljudskim dijelima i postupcima određuju shodno njihovim namjerom. Znači, rekli smo ovo pitanje odnose prema Allahu, iskrenosti, jel to i hlasa, to smo kazali. Međutim, sad kad su pitanje naše djelo, mi nekada imamo namjeru da uradimo nešto dobro, međutim, desi nam se suprotno i uradimo zlo. Nanesimo ljudima štetu. I e sad, kako se to gleda djelo? Jesu mi još dužni adoknati štetu, šta? Sve se ovaj, i tekako veže iz ovu našu namjeru. Nekada čovjek čini nešto s određenom namjerom, i to njegovo djelo povlači određeni propis ili sud. Recimo da je haram to što čini, zavisi kako mu je namjer. Nekada može raditi isto djelo, isto djelo radi, ali sa drugom namjerom. I u tom slučaju na to isto djelo odnosi se drugi sud ili propis. Isto djelo, a različiti propis, odnosno različit sud. Sve zavisi od namjeri. Pa ćemo navesti, navest ćemo primjer, recimo, uh, onaj koji je pronašao neku izgubljenu stvar, nađemo nešto vrijedno, novčanik neći, ili ne, neću ovaj, izgubljenu kravu, recimo, on ne snosi štetu ako ta stvar, ako kod njega propadne ili ugine, ako je on imao namjeru, ako je uzeo jeli, tu stvar s namjerom da je sačuva i vrati njenom vlasniku. Razumijete ovaj primjer? Znači neko našao nešto vrijedno i uzeo to s namjerom da sačuva, da ne nađe neko drugi lopov, uzet će. Da to sačuva i da vrati vlasnik ako ga nađe, ako se pojavi. Međutim, među vremenu desilo se da je krava uginula. On ne snosi ovaj, štetu za tu kravu. Baš zbog namjera, on imao namjer da je vrati. Međutim, ako je čovjek našao nešto vrijedno, izgubljenu stvar, da bi je sebi prisvojio, I u međuvremenu desi se da ta stvar propadne, a nakon toga se pojavi vlasnik, on je dužan da nadoknadi njenu vrijednost. Znači, shodno njegove namjene. On je uzeo stvar da bi sve prisvojio što je zabranio. Jer radi se o vrijednoj stvari, odnosno o izgubljenom stvari. Znači, ovo pravilo je i tekako bitno, trebamo ga, trebamo ga uvijek imati na umu, a to je da se sve cijeni prema namjene. I kad su u pitanju i badeti, i kad su u pitanju jeli ovaj muamelat ili međuski odnosi. Posebno je bitno kad su u pitanju ibadeti jer nijedno dijelo kod Allaha neće biti primljeno ako, ni, ako ga nismo učinili s namjerom postizanja njegova zadovoljstva. S namjerom postizanja njegova zadovoljstva. To se posebno, to posebno dolazi do izražaja u dijelima kao što su ovaj namaz, kao što je post, kao što je sadaka, osnovno pravilo ako hoćemo da sačuvamo svoje dijelo od tih jeli, sporednih nijeta, trebamo se truditi da dobro dijelo sakrivamo od ljudi. To je dobar znak. Kad dobro dijelo krijemo od ljudi, da ljudi ne znaju za njega, to je znak da smo iskreni u dijelu. Jer kaže i hlas ili iskrenost u dijelima je da sakrivaš dobro dijelo kao što sakrivaš grijeh. Ljudi kad čine grijeh, jer uglavnom osim onih koji su skroz krenuli s pravog puta, oni kriju to, kad krade krije, kad laže krije da je slagao, jel? kad prevari neće da otkrije. Trebamo kriti dobro djelo, bilo da je namaz, dobro ne misli se tu na namaze koji su obavljaju u džematu, nego noćni namaz, na filapu, sadaka, pomogli smo nekom, trebamo to kriti, čak da, i da ne zna onaj kome smo pomogli, to je najbolji znak da je djelo primjeno. Dobro, drugo pravilo, šerijetsko, odnosno fiksko pravilo, je sumnja ne pobija ubjeđenje. Sumnja ne pobija ubjeđenje, el je kinu la je zulu bišek. Što znači, odnosno značenje ovoga pravila je da se postojeće ubjeđenje u nešto ne može pobiti sumnju koja se nakredno pojavila, nego se pobija isto jekinom ili ubjeđenjem. Recimo imamo ubjeđenje u nešto, pa se pojavi neka sumnja ta sumnja neće pobiti to ubjeđenje. Osim ako se pojavi drugo ubjeđenje, jeli, suprotno prvom koje ga pobija. Pa ćemo navesti primjer da bude jasniji. Primjer koji se nama vrlo često dešava, to je recimo ako smo abdestili, klanjali podne namaz i došla je ikindija, e sad, ne znamo da li smo u među vremenu izgubili abdest, ali sigurno znamo da smo ga imali za podne. Znači imamo ubjeđenje da smo ga imali za podne. Ali nam se pojavila sumnja da smo ga izgubili. Znači ova sumnja koja se pojavila kasnije ne pobija to ubjeđenje da smo imali abde za podne. I uzet ćemo da imamo abdest. Razumijete sad? Znači imamo abde za podne i sigurni smo da smo imali. Došla je Kindija, pojavila se sumnja da smo li izgubili abdest. Ta sumnja ne pobija ubjeđenje da smo imali abdest. Pa ćemo uzeti da smo imali abdest. I ovo je bitno ovaj pravilo šerijetsko i susrećujemo se sa njim u svakodnevnom životu. I ovo pravilo se odnosi na sve oblasti, kako na ibadete i muamelat, međuljudske odnose, tako i na ljudska prava. Na ljudska prava. Uzet ćemo jedan primjer. Recimo, ako je neko postao vlasnik nečega šerijetskim razlogom, znači onim razlogom koji, koji je validan dozvoljen, njegovo vlasništvo se e, može poništiti samo potvrđenim dokazom. Ne može sumnjom. Znači on mora se dokazati ovaj da, da on gubi pravo vlasništva. Treće pravilo je vezano za jučerašnje naše predavanje kada smo govorili o iđmavu i ičtihadu smo govorili, a ono glasi nije dozvoljen ičtihad ako postoji zakonski tekst. Ako postoji zakonski tekst, tada nema ičtihada. Niko ne može ovaj donositi štihad, odnosno iznalaziti neki novi propis, ako postoji jasan kuranski ili sunnetski propis da je nešto halal ili haram. Prema definiciji fakiha, odnosno islamskih pravnika ili učenjaka fikha, ičtihad je šta? Znala neko šta je ičtihad? Ičtihad. Znači, kada mu čtehid, odnosno islamski pravnik, donosi sud ili propis po svome sobstvenom ili ličnom mišljenju, nakon jeli, analize i uvida određene principe ili Kur'ana i Sunneta. Znači ne postoji tekst Kur'ana i Sunneta i sad muštehid iznalazi rješenje na osnovu tih pravila i ovih pravila o kojima danas govorim, iznalazi rješenje i ovaj, ulaže svoj sobstveni trud i na kraj dođe do zaključka da je nešto haram ili halal. Znači, prema definiciji fakiha i čtihadi ulaganje sobstvenog truda i mogućnosti s namjerom da se dođe do šarijetskog suda na osnovu šarijetskog dokaza. Prema tome i čtihad može biti samo onim pitanjima za koja ne postoji jasan zakonski tekst, odnosno kuranski ili sunetski tekst. Pa ćemo navesti neke primjere. Tako, na primjer, nije dozvoljeni čtihad u pitanju zabrane kamate kamata je zabranjena kojim zakonskim tekstom? Sunnetskim ili kuranskim? Kuranskim i sunnetskim. Znači, juče smo navodili, navodili primjer وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا Allah je dozvolio trgovinu, zabranio je kamatu. Kamata je zabranjena zbog toga što je to eksploatacija, iskorištavanje ljudi, iskorištavanje ljudi i bogaćenje, bespravno bogaćenje. I to je pokazala ova kriza zadnja ova zadnja kriza, jel, ova recesija, svi su ušli tu stranu riječ, recesija, kriza, e, ona je prouzrokovana kamatnim sistemom, tim ekonomskim, svjetskim ekonomskim poredkom koji je utemeljen na kamat. Krediti, krediti, pa ne može ovaj vrat, pa ne može ovaj, pa dođe do ovaj blokade, do propadanja preduzeća, do povećanja cijena i tako dalje i na kraj dođe do jedne bezizlazne situacije kao što je sad došlo gdje se hvate ljudi za slamku. Znači, čitava svjetska ekonomija je ugrožena. I to se svugdje primjećuje. Jedan od glavnih razloga je kamata. Znači, niko nema pravo da ovaj, učini ištihad, recimo današnje neke uleme, i kaže na osnovu toga, toga na osnovu razmatranja, izučavanja, proučavanja, ja sam zaključio, mi smo zaključili da kamata sad nije zabranjena, zbog toga je toga. Jel njegov štihad u redu i valide nije, zato što je kuranska, ovaj, kuranska zabrana kamate jasna. Postoji tačno kuranski tekst koji zabranjuje kamatu. Znači da ne postoji recimo ovaj tekst Kur'ana i da postoji neki hadisića, autentičnost upitna, možda bi se moglo mogao vršiti štihad. Međutim, ovo je jasna zabrana, kuranska zabrana kamate. Niko ne može obdobriti kamatu ona je haram, ona je čisti haram, kao što je haram vino, alkoholna pića. Može li ko danas kazati ne, alkoholna pića nisu zabranjena, ona nisu haram zbog toga i toga, zbog toga što nosi druga imena i tako dalje, zbog toga što nosi mali procenat alkohola u sebi. Drugi primjer je nasljedstvo u kojem Kur'an muškom nasljedniku dodjeljuje duplo više metke nego ženskom. To je kuranski ajet le zekeri mislu hadden unzejen. Muškarcu pripada koliko dvijema ženama. To je Allahov sud, Allahov propis. Direktno, iznad nebesa objavljen. Zbog čega je to? Kada će pa žene su ugrožene, pa žene su obespravljene u islamu, kako muškarcu, duplo više nego ženi? To je ja, jednostavno objasniti. Na kraju krajeva mi se moram pokoriti Allahovom sudu. Allah najbolje poznaje šta je dobro za njegove robove. Drugo, to je moguće objasniti i razumski. Muškarci su ti koji nose porodicu, oni su glava porodice. O, na njima je e, briga o, o stanu, o hrani, o nafaki, jeli? I oni trebaju da imaju više imetka da bi zasnovali sutra porodicu, da bi se brinuli o njoj za razliku od ženi koja odlazi na teret drugom, na teret svom mužu, jeli? I ona ovaj, s te strane je ovaj opravdan ovaj propis, s te strane. Znači ona, žena odlazi svom mužu, ima svoj imetak. Ona je dobila svoj dio i njoj nije potrebno imetka koliko je potrebno muškarcu. Niko nema pravo izvrš, izvršiti čtihad, ko što je bilo slučajeva, jel imao u historiji jel, islamskog prava, i kazati, izjednačiti udjele muških i ženskih nasljednika u nasljednosti, pokazati svima isto. Po ovim zakonima, ovim sekularnim, jel, ovim, koji vlade ovdje kod nas, svima pripada isto. To nije pravilno. Iako na prvi pogled je pravedno, kaže svima isto to je pravda. Nije uvijek svima isto to je pravda. Nije to pravda. Pravda je ono što Allah smatra pravdom i ono se može objasniti kao što vidimo jel, i razumnosti. O, inače, ovo pitanje, pitanje nasljedstva kod nas je nepoznato, mada postoje kuranski, a, kur, dijelovi kuranskih sura koji govore o tome detaljno šta kome pripada. Juče smo to spominjali šta pripada mužu, šta ženi, šta očevima, šta majici, šta braći, sve tako, ovaj, to je većinom riješeno Koranom. Četvrto pravilo, fiksko pravilo, ono što glasi, ono što je haram uzimati, haram je davati. Ono što je haram uzimati, haram je davati. Znači, davanje harama ili njegovo uzimanje isto po pitanju zabranjeno. Sve je to haram, zabranjeno. Jer ono što šerijat traži, što je cilj šerijata je da se zlo, zlo uopće, neredi harami, da se ukloni, da se eliminišu u društvu. Jer oni ljude uznemiravaju i oni ljudima uh, zagorčavaju život. Zlo, nerijed i haram. Ako čovjek nije u stanju da ukloni neko zlo, onda on ne smije biti uzrokom da se to zlo povećava, ili da pomaže u njegovom nastanku, u nastajanju tog zla. Znači ovo trebamo isto zapamtiti, mada kod našeg svijeta, jeli, ima, možemo naći primjer u svakodnevnom životu, recimo pitanje rakije ili alkohola. Pitanje rakije ili alkohola, recimo, neko ne pije, gledajte, ne pije, ali on iz poštovanja prema svome prijatelju i poznaniku kupi mu, kupi mu ovaj, litar rakije i ponesi mu. Zna da on voli rakiju, da on voli vino i on će njega obradovati time. Obradovat će ga time. Ja. To je zabranjeno. Če znači, ono što je zabranjeno uzimati, to je zabranjeno i davati. Isto pitanje, ovdje je pitanje mita. Ako je zabranjeno uzimati mito, zabranjeno drugih uzimati mito, onda je zabranjeno i davati mito, potplaćivati mito. Isto tako, ako je ako nije dozvoljeno davati kamatu, kamatu isto nije dozvoljeno ni uzimati od drugih. Ovo su primjeri znači, koji pojašnjavaju ovo pravilo. Ono što je haram uzimati, haram je i davati. Ja sam lično imao primjer da baš jedne prilike, dok sam se vraćao s jednog putovanja u avionu, gledam jednog poznatog čovjeka s naših krajeva, neću mu spominjati ime, iako, iako je jele ovaj tu pogriješio u avionu dok one je li stvardese prono, ovaj, pronose ona, svoju robu da prodaju tu su razni mirisi, časopisi i alkohol, razne vrste alkohola kvalitetnog alkohola je li svjetski marki i on kupuje litar viskina kupuje na iznad jer gore 10.000 nadmorske visine litar viskija da ponese svoju prijatelju. On ne pije. Ja znam da on ne pije. Ponekad i klanja, jel? Ali on kupuje liter viske da ponese svome prijatelju, da ga počasti i zna da on prijatelj pije. To je nepoznavanje šarijeta ili je to pomanjkanje bogobojaznosti. Prije će biti ovo prvo, nepoznavanje šarijeta. Jer nepoznavanje šarijeta i nepoznavanje vjere a, je prouzrok, ovaj, ono je glavni uzrok a, e, grijeha. Glavni uzrok grijeha. Ko ne znamo šarijet, odnosno ne poznamo dovoljno vjeru, onda ne možemo biti dovoljni bogobojazni. Ne može biti onaj ko ne poznaje neku oblast, ne može biti stručnjak toj oblasti. Isto i mi, ako ne poznajemo dovoljno islam, ne možemo biti dobri muslimani. Griješimo vrlo često iz nepoznavanja islama. Peto pravilo glasi zabranjeno je nanošenje štete drugom i uzvraćanje na štetu drugom štetu. La darere ola dirad. I ovo pravilo je također zasnovano na jednom hadisu koji se malo prispomenuo na arapskom, a koji glasi la darara vala derar, nema nanošenja štete, niti uzvraćanja na štetu drugom štetu. I ovo je također bitno pravilo međuljudskim odnosima. Danas je svijet prepun međusobnih jeli, sukoba i nanošenja štete jedni drugima nekada namjerno, nekada nenamjerno, I ovo pravilo je vrlo, vrlo važno da ga, da ga poznajemo, naročito što se desi da a, e, ljudi vrlo često pitaju uradio me to i to mogla njom vratiti, on meni pokvario to, nanio tu štetu, bilo da se radi o materijalnoj šteti ili duhovnoj, moralnoj, kaže mogla njom vratiti istom jednom. Jer kaže tamo je ovaj pravilo, jel, odnosno čitao je negdje da se može vratiti, ako vratite istom mjerom, to vam je dozvoljno. Jel. Međutim, to nije ispravno svačeno. Sad ćemo pojasniti ovo pravilo. Zabranjeno je nanošenje štete drugom. To znači da ne smiješ ti prvobitno nanositi štetu drugom. Znači nije dozvoljeno prvobitno nikom je nanositi štetu. Da ti ovaj prvi nanesiš nekome štetu, odnosno čovjeku nije dozvoljeno da drugoj osobi nanosi bilo kakvu štetu. Ni u njegovu životu, to jest da ga rani ili da ga ubije, ni u imetku, da mu otme imetak, da ga zakine, niti u čast, jer je šteta nepravda, šteta je zulum. Kada činite nekome štetu, činite mu zulum. A e, zulum je zabranjen, zulum je haram, zulum je jedan od, od velikih grija. Zabranjena je šteta, odnosno zabranjena šteta je ona šteta koja je ogromna i prekomjerna, pa makar šteta nastala kao posljedica dozvoljene aktivnosti. Znači, ako mi činimo nešto što je dozvoljeno u biti, ali s tim činom nanosimo drugom štetu, veliku i ogromnu štetu, prekomjernu štetu, taj naš čin postaje ovaj, zabranjen. Iako je u biti dozvoljen. Pa ćemo navesti primjerec. Ako neko podigne zid u blizini kuće svoga komši i tako mu spriječi svjetlost, podigne veliki zid i komšija nema svjetlosti, preko dana mora paliti svjetlost. U tom slučaju, znači, je li podizanje zida dozvoljeno? Bit, jeste. Podižemo, građujemo svoju avliju. Međutim, nanijeli smo štetu svome komšinu. U ovom slučaju, podizanje zida je velika šteta jer mu zaklanjamo svjetlost i ona je zabranjena. Moramo odustati od toga. Ne da se ganjam po sudu i tako da, nego odustajemo zbog toga što se bojimo Allaha. Nećemo to. Pravi vjednik gleda hoće li drugome nanijeti štetu. Ne gleda on, onaj što drugi njemu nanosi štetu, kada pa kaže svi su danas takve, pa hoću ja biti. Nego on neće da nanosi štetu drugom, iako danas većina ljudi nanose štetu jednim drugim. Isto tako, zabranjena je ona šteta koja je posljedica nedozvoljenog čina. Znači da činimo nešto nedozvoljeno i pravimo štetu drugima. Recimo, ovaj, na večer opijamo se i pjeva uz muziku, i ne damo komšijama da spavaju. Znači sam čin je zabranjen, opijanje i lumpovanje, a činimo štetu komšijama, ne damo im spavati, uznemiravamo. I nismo svjesni da neko može uputiti klijetvu tada ili dovu protiv tebe. Ne mora to biti, mora to biti dozvoljen čin. Recimo da je neka svadba gdje nema harama, međutim ljudi ovaj, pre, ovaj prešli vrijeme, iza dva, dva sata, pola noći, imamo li pravo znamirati komšije? Pjeva se, veseli se, a komšije ne mogu spavati. I onda neko kaže da Bog da im prisilo to. Da Bog da mu ne treba. I može ta klijetva da dođe, da Allah usliša, to je zulum. Činimo zulum čovjeku, treba sutra na posle u šest. Ti mu ne daš spavati do tri, do četiri. I onda kad on treba da ovaj ubrzo da ustaje, da ide na posao, ti spavaš, onda ispavaš do 12. To je veliki zulum. To je veliki zulum. Ako se radi o velikoj prekomjernoj šteti koja je proizišla iz dozvoljenog čina, pardon, ako se ne radi o velikoj prekomjernoj šteti, sad govori o maloj šteti, koja je proizišla iz dozvoljenog čina, radimo nešto dozvoljeno i nanesemo malu štetu. U tom slučaju takva šteta nije zabranjena. Kao, na primjer, da neko u skuću svoga komšije podigne zid, koji će zakloniti samo jedan prozor od komšine kuće, ali neće zakloniti u potpuno svjetlo tom slučaju dozvoljeno nam je da pravimo takav zid tako ovdje. Znači, samo ćemo jedan, jedan prozor zakloniti, nećemo zakloniti svjetlost potpunost. U tom slučaju je dozvoljeno je. Drugi propis koji je vezan za ovo pravilo je da na štetu nije dozvoljeno uzvraćati drugom štetom. Ovo je veoma bitno. Da na da štetu nije dozvoljeno uzvraćati drugom štetom, jer onaj kom je nanesena šteta, kako će tražiti svoje pravo, tražit će ga tako što će se obratiti sudu, odnosno sudskim putem, tražit će nadoknadu za svoju štetu. A ne da on uzvraća istom ili većom štetu. On je meni napravio štetu na njivi, ili u dvorištu, na kući, ja ću njemu. Kad njega ne bude kod ću, ja ću polupati, ili prozore, ili crijep, krov, i jedan jedan. Ne može tako, znam se da se to, da to širije dozvoljava. Bilo je konadivnije zapad on je meni ovo, ja njemu vratim, on meni opet vrati, ja njemu. Tako je bilo u predislamskom periodu, kada su bile aktivne one e, krvne osvete. On je ubio jednog, iz, jednog plemena, ovi da im se osvete, ubio destoricu. On dovi 20 njih u pobiju i sve tako. Zato su ratovi u Medini, između one i plemena, evo si Hazreć, trajali 120 godina. 120 godina ratova. Bude tu manji primjer, ali uvijek ratuju zbog tih krvnih osvijeta. Znači, obraćamo se šerijetskom sudi, obraćamo se ljudima da presude, da, da nadoknimo štetu, pa čak i ovim, ovim e, sekularnim jeli, sudovima možemo se obratiti ako će pravedno presuditi, ako, će, ako nemamo drugog načina da nadoknadimo svoju štetu. Nemamo drugog načina, neko nam nanio veliku štetu. Mi ga možemo prisiliti obraciti ovom sudu, da ga prisili da nam doknadi tu realnu štetu koju će procijeniti, znači, stručni ljudi kojom će se i ti jel, suglasiti. E ako nemamo drugog načina. Nekada je nanošenje štete je dozvoljeno. Drugom, nanositi štetu je dozvoljeno. A to, to je kada su u pitanju kriminalci, odnosno razbojnici, pljačkaši, ubice, e, znači vlast ima pravo i njima je dozvoljeno je vlastodržcima, odnosno vlasti, da sprovodi sankcije nad razbojnicima i zločincima, koje su u osnovi šteta, jel? Nekoga kazniti, oduzeti mu imetak, izbičevati ga, uh, izvršiti smrtnu kaznu nad njim, to je šteta. Međutim, šarija to dozvoljava, odnosno te sankcije naređuje šarijet, ne da, ne da ih dozvoljava, nego ih naređuje zbog toga da bi se suzbilo zlo i prijestupnici odvratili od zla i odgojili. To je cilj svi šerijetski zabrana i kisasa, odnosno odmazde i smrtne kazne u islamu, ubica se u islamu ubija, ako je dokazano da je ubio namjerno, Kra, kradljivcu se pod određenim uvjetima ocijeca ruka do šake, jel? bludnik se bićuje sa stotinu bićeva i tako da. Nije to, nisu to rigorozne kazne, to je rahmet, milost prema ostalim ljudima. Vidimo kod nas ovdje, gdje vlada bez zakonje, on nije nikakav zakon, nikakav zakon, Ne možete čovjek dođe, ne svidiš mu se, ovaj, što si ovakav ili onakav ili malo se zakačio sa njim, on izvedi, kao što ljubite. I onda pobjegne tamo negdje preko granice i nikom ništa. Ili dobije 7 godina zatvora, osluži 4 i iziđe. Ubio te, to pravda, nije to pravda. Pravda je da se njemu skine glava. To je, to je Allahova pravda, to je širijetski sud. Zamislite da se zbog ubijstva, da se sprovodi šri, a, smrtna kazna ovdje. Kao što se sprovodi u nekim drugim zapadnim, krišćanskim zemljama. To me niko ne prigovara, ali kada se, kad se to sprovodi u Saudijsku Arabiju, onda svi prigovaraju, eh, ljudska prava su ugrožene, tako da. Da se samo jedna glava skine, da se sprovede samo jedna širijska kazna nad razbojnicima i ubicama, koji bespravno bijaju, vidjeli bi kako bi se smanjio kriminal, odnosno razbojništvo i ovaj ubistva, smanjila bi se u znatnoj mjeri. Recimo, Saudijska Arabija na toj ljestvici ti kriminala ima najmanji procenat kriminala u svijetu. Najmanji procenat, zbog toga što se provode širijetske kazne. Sa ovim petim pravilom završit ćemo naše prvo jeli, predavanje, prvi dio predavanja, pa ćemo nastaviti nakon slučaja.